Bəzi insanlar özləri əqidə məsələlərində zəif olduğuna baxmayaraq və hətta Quranı ərəbcə oxud, oxumadığına baxmayaraq e, amma gündəlik danışdığı mövzular namazın tərki, cahillik üzr haqqında, Maidə 44 və s. mövzular olur. Bu belə kəslər sizin nəsihətiniz nə olardı? Mən tövsiyə edirəm ki, bütün qardaşlara, bütün müsəlman qardaşlara. Birinci, elm öyrənsinlər. Və elm öyrənmək üçün vaxt sərf eləsinlər. Birinci budur. Elmi əhlinin yanında öyrənsinlər və elm əhli tərəfindən məsləhət görünən kitablar oxusunlar. Və sonra əsnasında, elm oxumaq əsnasında və elm öyrənildikdən sonra, yəni dayanmadan əmələ çevirsinlər bunu. Əməl, əməl etsinlər oxuduqlarına. Və sonra öz bildiklərinin təbliğatı ilə məşğul olsunlar. Və bu yolda səbr eləsinlər. Lakin, bugünkü gündə kimsə yeni başlamış olarsa, ərəb dilindən bir neçə söz öyrənib, və yaxud da zahiri oxuyub %50, %40 başa düşər, başa düşməz bir vəziyyətdə, bir səviyyədə ərəb dil bilmiş olarsa və yaxud da hətta biraz belə deyək, Quran əzbərləmiş olsa, üzündən biraz normal şəkildə oxumuş olsa belə. Bunu, bu, bu cür səviyyəyə malik olan və yaxud bir il, iki il, üç il gedib haradasa təhsil almış olan. Belə deyək, elmi yetəri şəkildə müəyyən, e, yəni ki, elmlə tanınmış adamlardan almayan qardaşlar, məsləhət deyil ki, bugünkü gündə məsələ əqidə məsələsidir deyib, məsələ əqidə məsələsidir deyib, bu şeyləri gündəmə gətirməsinlər. Təkfir məsələsi olsun, namazın tərki məsələsi olsun, dərül küfür, dərül islam məsələsi olsun, küfür və şirk məsələsində hüccət var və yaxud hüccət yoxdur məsələləri olsun, bu şeyləri ortaya gətirərək ortada bu şeylərin təbliğatçıları kimi özlərini təqdim eləməsinlər. İbnül Qayyim rahmehullah deyir ki, e, İmam-ı Nəvavi, İmam-ı Nəvavi rahmehullah deyir ki, bəzi ixlası zəif olan, bidətə meyli olan insanlar ixtilaflı məsələlər toxunurlar ki, onun hesabını məşhurlasınlar. Çünki icma olan məsələlərdə onlar məşhurlaşa bilməzlər. İcma olan məsələlərdə məşhurlaşa bilməzlər və yaxud da ictihad lazım olan məsələlərdən məşhur ola bilməzlər. Çünki ictihad edən bir adam onun əhli olmalıdır. Quran-ı kərimi bilməlidir, aleyhissalam. Sünnəni bilməlidir və icma olan məsələləri bilməlidir. Qiyası bilməlidir. Ərəb dilini bilməlidir. Cəmin yollarını bilməlidir. Ümumi və xüsusi olan nasları bilməlidir. Və hökmü silinmiş və hökmü qalmış məsələləri bilməlidir ki, Hətta o adam iştihad eləsin. Ona görə bugünkü gündə məşhurluğa meyli olan, liderliyə can atan və yaxud bidətə yaxın olan bir insanlar nə ictihad məsələlərindən məşhurlaşa bilmirlər, nə də icma olmuş məsələlərlə. Ona görə ixtilaflı olan məsələlər vasitəsilə gündəmə gəlirlər. Buna qalmaqal deyirlər. Hansı ki, o məsələni ortaya atır və həmin məsələdə tutaq elm əhlinin iki dənə rəyi var. Əgər iki dənə rəyi ortaya gətirmək, sələfdən varid olmuş iki dənə rəyi ortaya gətirmək müsəlmanları parçalayacaqsa, o ikinci rəyi gətirmək olmaz. İkinci rəyi gətirmək olmaz. Buna dair dəlillər var. Osman ibn Affanın xilafəti dövründə Osman radiyallahu anhu 3-cü xəlifə həccə gedir. Və Müzdəlifədə nə eləyir? Namazı yerli namazı qılır. Namazları qısaltmır. Və sahabələrin bəziləri gedir Abdullah ibn Ömarın yanına. Deyirlər ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi odur ki, müzdəlifədə namazı qısaldasan və cəm eləyəsən. Bəlkə sən bizim üçün imam durasan, biz sənin arxanda sünnəni yaşayaq. Baxın, Omar ibn, ibn Omar deyir ki, ixtilaf şərdir. İkinci rəy var. Yəni, orada sünnəni yaşamaq üçün imam dursa, qılsa namazın səhihdir. Deyir ki, ixtilaf şərdir. İctima lazımdır, birləşmək lazımdır. Ona görə Osman radiyalarının arxasında hamısı mülahid şəklində tək hamısı bərabər olaraq arxasında namaz qılırlar. Və heç bir dənə söz söhbət olmur. Elm əhli bunun izahına baxın, hikmət çıxartmağa çalışırlar ki, Osman radiyalarının birincisi bu gətirdiyi şəriətdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Aleykum bi sunnati və sunnati və sunnati xulafa'ir raşidin." Mənim gətirdiyim sünnədən və xəlifələrin raşidi xəlifələrin gətirdiyi sünnədən möhkəm yapışın. Deməli Osman radiyallahu anh gətirdiyi şəriət sayılır qardaşlar. Gətirib gətirdi şəriət sayılır. İndi bu məsələdə elm əhli deyir ki, Osman radiyallahu anh ona görə yerli namaz qılır ki, çünki özünü məhkəli hesab edirdi. Məhkəli idi Osman radiyallahu anh, hicrət edənlərdən idi. Və o, ictihadına görə görürdü ki, sən hicrət etdiyin yerə qaydarsansa, yəni bir vaxt küfr olmuş bir dövr İslam hökumətinə çevrilərsə, sən ora qaydanda yerli sayılırsan. Bu ictihada görə də yerli namaz qılır. Bəzilər deyir ki, yeni İslama girmişlər var idi. Osman radiyallahu namazı qısaltmır ki, ola bilsin bir dəfə orada görüşəcəkdi onlarla. Ki, hətta bunlar qayıdıb namazı səhv qılmasınlar. Onların yanında belə qılır ki, onlar Osman radiyallahu namazından namazı götürsünlər. Hər halda qardaşlar, burada dəlil, dəlilin kökü nədədir? Sahabənin sahabəyə ixtilaf, müxalif olmaması kəliməni birləşdirməyə görə. Mən tövsiyə eləyərdim ki, o qardaşlara, asılar ki, hələm gedib mütəbər alimlərdən elm almağa müvaffaq olmayıblar və yaxud da elm mərhələsində yenidirlər, biraz ərəb dili bilirlər, biraz Quran oxuyurlar, müəyyən kitabların tərcüməsindən istifadə edib dəvət eləyə bilirlər Onlar ancaq insanların hidayətinə səbəb olan, belə deyək, e, insan, ixtilafı geniş olan məsələlərə girməsinlər. Xüsusən də bayaq söylədiyim məsələlərə. Başqa məsələlərlə məşğul olsunlar. Və Şeyxülislam İbn Teymi Rəhməllah deyir ki, kim bir məsələ haqqında olan məlumatları cəm etmədən danışarsa, o adam islahdan çox ifsad eləyər. Yəni, xeyirdən çox zərər verər bir məsələ haqqında danışmaq istəyirsənsə ixtilaf olan, hər tərəfin dəlillərini cəm eləyib və sən oradan nəticə çıxardaraq danışmalısan. Əksi təqdirdə cəm eləmək, qadir, e, cəm eləmək e, qabiliyyəti səndə yoxdursa, onda o zaman sən təqlid etməlisən bir rəyə və ortaya bir qərar gətirib ortaya ixtilaf çıxartmaq. Allahu aləm.